Digia izenadian instalazio laguntzaen banaketa eskualdian gainda eta lan batzorde batek du erabakia hartzen sindikat ezberdinak mintzati onduan. Sos zama gehiena emanik izan da ehe mila euro ez goiti enbestituko dien gazter. Erabakia hartu du lan batzordean lehendak kaiak, ez du jaraiki lan taldean ikus moldia. Xabi Arluxet, LB sindikatekua. Bon, hortaz gu izierik esuginen, zenta... Eh, eun mila euro hainiz da, diru zama handi bat da, eta hala, guaiko egunean uh, eh, laborantza krisia da, eta kasuma mer da investizamendu guztiek, eta hor, eh, diru publikoarekin, bortxatzen dute, oino, eun mila euro goiti, goitiz investitzea. Lan parte hartu du, saint zentemari eskualdeko kuntxelerak, eta bai estatu deiku, hola igantzela erabakia. Andie Sainte-Marie eskualdeko kuntxelera. Eh, nik hortaz gaur zer gaiten aldut, eh, adigira gu finkatzen eh, egiteko molde bat eta erabakien hartzeko molde bat eskualde kontseiluan, horrek bere demora behar du. Dejia afera horri buruz, erraiten aldutan gauza bakarra da, hartu diren neurri horiek, balio dute urte baterako bakarrik. Zerta horreiko, hemendik entzina dejia finkatzeko molde berri hortan, urtero gauzak eta modulazioak ahalko dira aldatu. Eran bezala urte batentzat baizik ez da jola izanen eta dagen urtean gaizek kanbiatu behar lukie.